Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Pelarisan Jaran Kore Kiriman dari Sriyono R. sebut wae jenenge Wisnu lan Wiwin wis sawetara anggone jejuduan malah wis diparingi momongan siji wadon umur limang tahun pancen durung kepingin nambah momongan meneh ya amarga kahananing ekonomi keluarga sing durung mapan omah isih nyewa nyambut gawe perusahaan swasta blonjone dirasake mepet kanggo ragat rumah tangga Kahanan sing kaya ngono kuwi jalari Wiwin kret nresuwa kurang trima. Dene wis direwangi lunga saka desane. Nyoba urip ning kutha gedhe ning nyatane apa sing diimpi-impi, urip mulya isih ning awang-awang. Mandeg ning pangimpen sing tangeh impen mau bisa andaradasihi dadi kasunyatan. Ing sawijining kaludangan Wiwin ngresuwa marang sing lanang. Mas, apa urip awake dhewe iki mung arep kaya ngene iki terus? Kaya kaya aku wis ora kuat lakoni urip teko saka ngene iki. Rasane aku kepengin bali nang desa wae, Mas. Yo ngono ta, Aku karo kowe pancen pestine kudu ketemu ning kutha iki. Lan kowe yo wis ngerti kahananku sadurunge awake dhewe nikahan dek biyen kae. Aku mung karyawan swasta sing ora duwe jabatan dhuwur. Dene kowe ya semono uga nyambut gawe dadi juru masarake barang-barang produksi kecantikan sing blonjone ya mung imbang-imbang karo aku. Kahanan kaya mangkene iki becik disyukuri wae. Karo budidaya kepiye bisane oleh tambahan kanggo nyukui kebutuhan ngono lho, Dik. Mas, aku isih nyambut gawe kae rasane ora tau kekurangan. Angin bergawai diwi duya nasi putri Terus aku metu soko gawian Kabel melek krim yang jadi sarwa kurang lan kurang Yang diterusake urip neng kutu kanti kanan Kaya ngini ki jujur lah aku Ora kuat mas Aku ora kuat Sabar dik sabar Yo Aku tak mikir golek sampean dodolan opo-opo mengko. Ben tambahan sidik-sidik lan kue tetep momong putri. Ojo nganti leir wolan kapiran. Panglipuri Wisnu marang bujuni mangkono. Sabar, sabar, sabar. Tusuli kapan? Wiwin semaur sengol karum besengut. Mbuh oleh bujuan saka ngendi ing sawijining wektu Wiwin duwe penemu ngajak sing lanang golek syarat supaya digampangake anggone golek sandang pangan. Wiwitane Wisnu rasa rujuk awit wedi karo siku dendane Gusti Allah. Nanging Wiwin kenceng karepe, sajak ora kena dipenggak. Sidane mung wong loro iku nekani sawijining dukun pelarisan sing jenenge Jeng Melati. Wisnu kudu ngguyu awit wong sing jeneng Jeng Mlati ku mau dudu wanita ayu kinyis-kinyis tur isih nom. Keporo kosok baline. Wonge wis nini-nini kisut, rambuté putih mawut-mawut, sandangane ora pokro lan ora patut. Nanging rehne wis kebacu tekan kono, mula ya diblakake sediane golek syarat murih gampange golek sandang tangan. Bareng krungu tembungi Wisnu lan Wiwin, nini nini mawang sulan kanthi swara serak abot semugraya. Kowe, kowe wong loro padha golek sarap gampang golek bondo. Yah, aku bisa ngantarake. Nanging kabeh mau kudu ana abon-abon kanggo pitukane. Pitumbase napa, Jeng? Nini kisut sing diundang jeng mau mangsuli karo guyu cekikian. Pitukane <laughs> ora abot. Ora rekoso malah kena tiarane enak tenan. Nanging kanggone kowe sing lanang kudu sabar. Kepiye? Sago apa ora? Sagah jeng nanging punapa mawon saratipun. Rodo sawetara nini-nini kuwi ora enggal wangsulan. Mung mripate mandeng tajem menyang Wisnu lan Wiwin. Sing dipandeng merinding gitoke, nuli keprungu swara wangsulane sing serak groyok lan medeni. Sarat pitukane mangkene. Saranane kuwi padha golek opangan bebarengan dodol sego. Pantak wani sarat sing aran Parisan jaran kore. Aji Parisan iki jianan putengan. cepet kan golek bondo. Mongko mengko ora nganti setahun bandamu wis ngawu. Tahun-tahun saben juri bandamu sansaya tumpuk undung ya le ya. Lan pitukane kowe sing wadon kudu kerep sambung raga karo wong lanang liya sing umure suwe do. Dok. Wisnu nlesih pakon. Sambung raga kados pundi to, mudeng. Sambung rogo kuwi bojomu sing ayu kuwi kudu kerep ni wong lanang liya sing wenom. Kepiye? saku apa ora? Yen saku ya enggal disagui, yen ora sago ya wis enggal mulya wae. Wiwitane Wisnu mangu-mangu nanging Wiwin sing nyayel supaya nyagui. Disagui wae, Mas. Wong pancen kuwi dalane kudu ngono. Aku janji tetap tresno lan gemati menyang jenengan kok. Kuwi mung syarat wae lho Mas, aku yo Mas. Sidane wong loro sarujuk nyaguhi pitakon sing nyeleneh mau mergo saking kepingine dadi wong sugih. Ing dina iku uga dianakake sawijining ritual mapan ing omahe jeng melati kanggo ngrasuk kakek syarat pelarisan jalan kore sing jarene ndayani bisa sugih. Wiwin diombeni kembang macan kerah lan mulai disanguni kembang werna pitu kanggo adus mengko tengah wengi. Maneh piwulengi nini-nini dukun mau menyang Wiwin, saben malam Jumah wanci tengah wengi kudu diambali nganggone adus kramas, banyu campur kembang werna putih, kabeh piwuling mau disagui dening Wisnu lan Wiwin. Bawetara dina candhai Wisnu metu saka papane nyambut gawe lan wiwit tata-tata mbukak usaha warung sego karo Wiwin. Mapane aning omah sewane kono wae. Wiwin ora lali tansah ngestokake piwelingi jeng melati. Saben malam jemah wanci tengah wengi adus banyu kembang werna pitu. Ana lelakon sing nyala wedi. Nalika oleh telung malam jemah anggone adus kramas banyu kembang, saka njaba omah keprungu swara jaran bengingeh. lan beker-beker kaping telu. Tumrape Wisnu swara jaran mau gawe miris, nanging sing wadon mung mesame semalah kaya kelegan ati. Dino-dino sak banjuri anggone dodolan warung sego jian laris tenan. Lagi setahun anggone dodolan wis we, bisa nuku omah sing disewa. Setahun sakwise kudu kuwi malah omah sing sisih kiwa tengene dituku pisan kanggo gedhekake usahane. Tahun-tahun sak banjuri usahane sang saya ngrembaka. Sing wiwitane mung dodolan sego ning warung cilik Samengko ndrebolo mundak jembar buka catering ladeni ning sadengah gedung pawiwahan mligine mantenan. Usaha catering duwe Wisnu lan Wiwin dijenengake catering Turonggo. Catering Turonggo mundak dina sangsaya maju ngrambahi saindenging kutha. Sasat saben gedung resepsi mesti duwi sesambungan karo catering turangga. Dibantu rewang pirang-pirang order-ordere banyu mili. Duit penghasilan sangsaya banjir. Mobil pirang-pirang bangun omah gedhong ning endi-endi. Pokoke kelakon tenan dadi wong sugih bondo donya kaya sing didam-idamake. Nanging ana keanehan sing dumadi. Kahanan sing dadi akeh atine Wisnu rumangsa getun. Sebab Wiwin malih duweni sifat sing aneh-aneh. Ya kuwi perkara urusane wong bebujuan lanang lan wadon ning jero sentong. Saben-saben wiwin duwe karep sambung raga karo sing lanang, sasat ora kena disemayani. Lan saben nglakoni salulut wiwin kaya ora ana mareme. Slagene kaya jaran sing dirai. Suwe-suwe sing lanang kualahan lan wekasane babar pisan ora duwe daya minangka wong lanang. Ya mergo perkara kuwi kerep banget sing wadon muring-muring, ngamuk-ngamuk molo sing lanang. Sing dipolo rawani males mung tenger-tenger. Karo lolak-lolok sing gawe mrindinge gitok uger pinuju muring-muring marga ora kalegan atine wiwin nganggo beker-beker kaya jaran wis nunduga bojone wis kerasukan kumarane jaran kore Desa lanang loyo kan ku gawe. Monggo kowe kuwi wujud barang ngono meski wis tak buwak ning pluruan kono. Mangkono kurang luwih muringi Wiwin saben-saben ora keturutan nepsune. Wisnu mung delek-delek ngrantes atine. Ngetuni lakon kena ngopo kok oleh gampang nuruti karepe wong wadon sing ami-ami bondo nganti ambruk jejeking iman lan ngresoyo bongsone bejijatan mung mergo milik sugih. La apa gunane bondo donya iki yen kudu nemahi lelakon kaya ngene? Mangkono sing dirasakake Wisnu awit ginubet rasa ketuwung. sasi-sasi taun-taun lumaku anut jantrane wektu. Usahane Wiwin sangsaya maju bondone wimbuh Drebala. Nanging ing sisih liya Wisnu tambah nelongso merga sirna dayane minangka wong lanang. Ing sisih liya tandangi Wiwin sangsaya gegirisi. Karemenane ngubu cah lanang sing luwih enom kanggo nuruti karepe. Wiwitane ditindakake ning hotel sewan. Nanging suwe-suwe wis ora tedeng aling-aling meneh, kerep gawa mulih nom-noman diajak andumasmara ning kamar. Sing lanang ditundung dikon metu turu ning kamar siji. Wiwin ora ewuh pekewuh pakarti nyasare mau dideleng anake wadon sing wis wiwit gedhe. Wiwin uga ora peduli marang prihatine sing lanang. Sing neng uteke mung kudu oleh tanding kanggo nuruti kekarepane. Ing sawijining wektu, Nalika umure Wiwin ngancik 48 taun, Wisnu tinggal dunyo, merga saka ora kuwate nyangga aboting lelakon. Wisnu mati nalika umur 50 taun, disusul putri uga nemahe pati. Nalika anak lan bojone mati, Wiwin sajak ora duwe rasa sedih babar pisan. Mangkono iku ora jeneng mokal. Awit sejatine jiwa ragane Wiwin wis dikuasai dening kumarane Demit Jaran Kore. Dino dino sak banjuri sapisi ditinggal mati sing lanang lan anake wadon tumindai wiwin sangsaya tanpa kendali gonta ganti gendaan sasat ora ketung pira cacahe nom-noman sing digilir wiwin ana panemu saka wong sing ngerti kwateke pelarisan jaran kore Jarene wong sing ngresaya pelarisan mau yen wis umur 50 taun luwih, titikane itu mindake ora bisa dikendaleni lan gonta-ganti nom-noman. Kuwi tanda-tanda yen wis meh tekan janjine karo sing gawe urip. Tegese ora suwe meneh bakal nemai pati. kumarane bakal metu dadi demit jaran kore uga. Kaya wiwin sing blereng marang kasugian, bakale ya nemai lelakon dadi demit jaran kore. Mangkono manut panemu saka wong sing ngerti. Sakwene nom-noman aran Kris kang uga tilas gendane Wiwin cerita mangkene. Tante Wiwin kae yen lagi senengane karo aku. Panjaluke ora wis-wis, lan yen wis pas kelegan lan marah matine dhewe jerit-jerit beker-beker kaya jaran suwe-suwe aku gila wong wedok kok kaya ngono nanging sabubare ngono kuwi aku diweni duit akeh banget mangkono ceritane Kris bocah nom-nom antilas tumbali Wiwin sing ngrungokake padha ngowoh malah ana sing kawetu ucape amit-amit jabang bayi mangkene cerita pesugihan jaran kore bersama 电知嘛。 あ、じゃあ